iesa lafugako lehen mendi lasterketa aurkeztu berri da Nafarroako antsoainen. Espainiako gerla zibilaren garaian frankisten kontra ziren mila behatziunta oita emezortziko maiatzaren oita bian, eskabako presondegitik ies egin zuten oita amabost presok. Eta horietarik Eh, hiru urepelerat libre heltzerat eh, ardietxi zuten eta joren gogoratzeko egiten da lasterkaldia. Gurekin, xolea ire urepeleko auzapeza. Egunon? Egunon. Ez da lasterkaldi hutsa. Gogoratzen daukuzu gertakaria? Hor joan, e, eh, prezeski ez da lasterketa hutsa hori heldu zauku iruña egitik eh, proposamen hori, e, eh, janai baitu, egin nahi dute lasterketa bat, kirola, kultura eta memoria eh, batzen dituenak, eta da pixkat eh, ogoita azteko, e, eh, mila behatzion da oita izan zen gertakari haundia, Europako iesaldirik haundiena eh, gertatu baitzen egun hartan. Iesien zuten, eh, Iruña onduan den eskaba presondeitik, eh, zazpion eta latano eta amaborz preso ziren, bon, ezan dute, eh, mila behatzion da oita zen, ezan nahi baitu Espainiako gerla denboran, eh, oita amasei eta oita emiritzi arteko gerla hortan, eta hor ziren, frankoin garaian, eh, republikanoak, atxemanak izan zirenak, eh, frankoin kontra zirenak, eta hor sartu ziusten delako preso horik, iduriz gazteak ziren, frango, eh, ogoi urte inguru, eta beraz, eh, eh maiatzain oita bi batez, eh, atera ziren denak batean, eta eta ies zuten. Eta funtsian, lasterketan, izen emaitea, eh, hortara mugatu dute, eh, preso bezen bat eh, lasterkari ilitaizke. Oden, horietarik eh, beraz eh, zonbait hil eta beste batzu eh, preso berriz altxatu eta horietarik zonbaitzu berriz harri batu ziren urepelera? Hori da, hori ba batzu E, tirokatiak izan ziren, han berean, hemen eh, behen bat, erten dute, lepo batean, tirokatiak izan zirela, berze batzu, eh, jakin behar da, Espainiatik da heldu zirela, ordeon lekia ez zuten batez hau zen, berak itzuli ziren berriz preson deira, eta han iltzi usten ama borz bat, iduriz, Eta gero, ejan duzun bezala, bat zeurik ahibatu zen urepelera, eh, iduriz balaizke balaizke ure eta ez zure peleat bakerrik ahi batiak, ibajera, ibarjera, ordean araiz eh, gertakari unek eh, agerta du hori, xuxen ez baitakio noa ziren eta e, hori unsalaike norbaitek zerbait balin badaki gutaz urbildain historioa hori unsa jakiteko eta betire unatahi batu zen Jobino Fernandez izeneko gizon bat, gaztea, eta urepeliko etxe batera, eta hor, hartak lehen hartak eman zaskoten, biztan da, ura ahibatu baitzen notakien nola gozetia izitia eta akitia, eta betire gero ura pixkortu eta joan zen gero hemendik. Ara, kustan zuen guti, azkenean, eh, zazpion tala atonu eta ama borzetaik, zuen guti ahibatu ziren una ano, Beraz, egun hortan, iesaldi hori gogoratuko da eta zer eginen da xuxen urepelen? Hori da, zenta egun hortan berean, izanen baita hemen eh, urepelen, eh, pausatuko da mm, obra bat, statu bat, delako Jobino Fernandezen itxura diina, hemen zahiko da Amerikanoineko kohlean, hori galdein daukute Nafojoko gobernutik, ja, bai mentzen ginin, eta egun hortan, beraz, eh, Puskat, era, behiz kondatuko da historio hori, eta, eta guri hori importanta zauku, e, eh, urepeleke jakin dezan e, eh, historio hori. E, nik azteko jakin behi haut historio hori, eta ara, gure, gure historioaren e, bahne da, eta uste jakin behar dela, guke jakin behar dula, eta ondoko belaunaldieke jakin behar dula historio hori. Robino hori, eh, ordean, urepelen egontzen bultiatez, zonbait eh, denboraz? Ma ba, badakizu ez ditu gauzak erreski erten, eh? hemen bai. hendi igunean, <laughs> ordean, eh, xuxenik ez dakiu, badakiu egon eh, zela, egon eh, batzuz pixkortu artean, eta gero joan zela hemendik. Iduriz berriz eh, gerlan sartu zen, eta mm, berriz atxemana izan. Eh, ara, gero uh, xuxenik ez dakiu eta egun hortan, oh, maiatzen emez horzean, jada, da bere alaba. Hauai, jubino zendia da, benan bere alaba jinbeaja da eta bon, esperantza du hartaik uh, gehiago uh, Hor egun hortan, eh, ari hasteko galdeinan dako. Nungo tagazen, jobino hori? Nik ez dakit hori, susten ah. ez dakit, uh, nafartarrek badakikete, eh, eta um, mm, maiatzein hemen zortzia baino lehen, gu galdein dugu, irunian emanen da, eta hemen eurepelen eh, itzaldi bat, uh, batek emanen du, eh, fermen ezki eta nafartarrak, eta ari galdeiten alko dazko uh, xe eta mm -hmm. ikertu baitu historio hori. Hmm. Hala, beraz, eh, eskabako gotorlekutik edo, bai, presondegitik eh, ies egin zuten zazpiuntela eragoita ama bost presuen historioa berriz ere hor haintzinerat eh, emanen da, eta urepele ere egun handia izain da maiatzaren eh, emezortzian. Pentsatzekoa da, sekulako lana egin dutela, ibilbidea, xuxen jakiteko nuntik pasatu ziren ere? Hori da, komitatiak ziusten, eh, esaldian, iesaldian eh, presoek egin ibilbidean, eh, eh Zerkatu dihusten egi guziak. Ordean, ba ginen ameka hausapez. Ordean, pentsa, ze, ze den, eta gero hemen, eh, biztan da, mementu atez, eh, biztan da, mendian, menditik basatu direla hor, eh, sorainen be behaskoinen bakna, eta hori dena biztan da bideo hori dena balizatia izanen dela eta dena untxe erakutsia. Ordean ohartu ni izana da Iruñatik ek e, useia baute bideo jeneiteko. Mm Oinez, ez lasterka, oinez, eta untsa zautzen dute e, bide hori, eta biztan da e, hori maiatzain emez hori, hori erakutsia izan dela, eta hortik pasatuko direla lasterkariak, ejan daukutena ere, hauniz eh, lasterketa baita eta eh, nahi hau luketela, gero emeki emeki, izan dain eh, gehiago ibilaldi bat, ez beti lasterketa eta kompetizio hortan izaiteko, ibilaldi bat, eh, ez dakuria bide bezala, ebe historio jakiteko, eta belaunaldi behiek erakusteko. Eta biztan dena, hemengo jendeak ere parte hartzen alukela, e, eh, ibilaldi lastarkaldi hortan? Biztan dena, izen eh, emaiteak idikiak dira, uste dut bat eh, izen emaite baden, eta bon, badakizu bai zerrik ez dauten olako lastarkaldiak, mm. izanen da, beteko da, eh, biztan da, errandutan bezala mugatia izanen da, e, preso nombriari, Eh, preso nombrea errespetatuz, eta hori ere interesgarria da, ez dela lasterkaldi utxa izanan, baizik eta memoriari eta gure kulturari eh, leku handia emanez. Urepeleko hau gurekin txolea ire, zer egin dauzu zuri jakitea urepelerat eh, etorriko dela lasterkaldi hori? Be, eia emozionea sortzen dila, hartu niz Eh, eh, iruña egian ze, ze lekia den historio horrek, eh, bahena, haute eta eh, zaunda ikerketak eginak dituztela, eta eh, berek zioten bezala kariño haunitz emaiten <laughs> dutela e, e, ekitaldi horren muntatzeko eta kontentziren e, uri peletike dinak baiginan arat. Eta zinez, uh, eh, gogo emaiten du, prezeski, gure historio horren zautzeko, uh, eh, oartu niz ere, guk bidea handia duela, eh, urepelen eiteko, ba, badira badakiketenak, eh, mm. lehen haugo belaunaldietan, benen guk hasteko gure belaunaldian, badu bide eiteko, eta uste dut, interesanta izain den, uh, ba maiatzain emezortzian, benen ba ere maiatzain lauian izanen baita itzaldia hemen, urepelen, uste dut interesanta laikela horretu urbiltzea, hor izain baitu uh, norbait untsa dakina, historio horretaz, eta bai, baita, jakitea no eh, noa pai duaiteko nondik heldu giren, eta zer den gure, gure historioaren bahne. Amerikan izanen izan da eta atxeko zorzi honetan. Uh, eh, bon, hain txe hori espanolez izan baina itzul pena xe urtatia izan eta frantzesez. Ordeon, dudai gabe eh, guztian urbil daiteke. Eta gero, mm, eh, lasterka aldian parte hartzeko, jo eh, behar da internetaz, hori antolatzen dina da antsoaingo udalegia, eh, antsoaingo iruña, iruña ondo ondoan den egitipia. Hafen, tipia, haunitz ah, biztan leba da, eh, urre baino mm. haunitz ez gehiago, hamar bat mila usteut, antsoaingo udalegia eta eh, parte hartzen du ere kirolel karteak iru egi izena dienak, eta lasterketak izena du la fuga, Eta internetez eh, joz, la fuga, bere ala, Eh, atxemanen da izen emaiteko manera. Xole aire, besterik gabe hortan uzten dugu gure gauko sola esaldia Milesker zir. izan untza,